Jajak Etxeberri jargo gaihun? Bai gaihun. Horin hi azken eguna hin egun, eh? berrogei ibilbide profesionalai adio bat eh, emanduk. eman duk. Bon, lehenik, horako eh? gaihaldi batetan, uh, nula senditzen hiz. Uh... Eh? Ha, ah, berroita hamar ah, eta bai, kasi berrogei urte enpresa. Eta, hala, zer izan den lehenik, jente historia bat izan duk jente tarsun beteik, uh, e, kutsada hanitxe ez eginik, zer nahi mota, jente mota, zer nahi uh, e, obra, zer nahi... Bagan askinak, ez eh, tiago betik hausit, bena izan duk lehenik eta gizonet emazte eksperientzia bat. Eta hoi, uh, e, abe hastarzen izi izan kenetako. Egan duke, obra sumait eginik, oek badaki, hor bat aipatu duk, e lehena, uh, hoi garaibiko subi aen, heltu bera kuntatzen ale, duk, bari maholako anekdota handan abatutza guen? Hor enik markatu. Basian eta departamentin, garaibiko subi bat egiteko. Eta aita etxe interesatik, ez guni latreznaik ez derge. Eta, bon, basielen presak, eh, maul eskualde hoktan, gui boen hobekim. Eta, gui boak isu ni asolatik honetan, nigo ekitegiten. Oke, okay, bombe, hala. Abiatzen gutik eta zibien badia merkati lehenik, eta gero abiatzen gutik uh, äh, egitea. batetik lehenik bi bazter mure, eta din bazter eta kofratek entean. Albezala, bo, ni konfiantza nian teknikan. Eta gero basean deitzen äh, dugun gu tupi hoik, betuzko... Äh, tipin handioik, alde batetak bata kargatzen, kasi kargatuik, eta bestia abantxi fini, ostiale bat, eta uh, memento bat ez zehoz bat entziten jat, ai, ai, ai, hor errekalat. Odin hor, badakik memento bat ez badek eta bakartak zuen bat, uh, eta uh, eh, aite tama reforztaren eran Bagenakian, ez zela guetako hoi. Eta gero batetuk nahi bai kaholku laiak, batetuk ofizialik unguien, eta reforzta, holako gaizak fitek kolako holako berrik. Eta e, betu hua errekan, eta bon, ba, laguntzale li batuk genitean, jintzienak bazkaiz gintian, biga gintian, nahi bai, eta zein egiteko, Eta ba, gintian, e, laguntzale li bat jintzitean, Eta betu agelki ginean errekatik, kofraziko prefosta deseginik eta hola. salbatek ginean eguneko oita bosta, eta geho bi hamenin, marto batekin, eta geho, hala, eta geho berri ikurritu zian, eta hor, hor izigarritan ikasina. Ikastan eki miltarzuna, ez dela sekulan aintzinetik eta zunber fedi berrik, hoi dudaik batek gabe, eta behurtu berrik, hara. Eran, oke, okay, hoi zitak, ale, dena, uh, zer ikasten ahal Eta, hola, hori zandik bat eta gero bon beste projekteli bat, beste manea zigandiena beharri. Eta gero hori bat lagunekin, uh, gutuk eta, hola, eta enpresa hoi boa, emeke muntatu dira, kutsatetia jente izi harriko bat, eta, hola, eta hen, hen bidez eta hen, uh, aholkiekin eta hen Eh, Entrepreza sortu hilaik ustehin, eh, hala hainbeste handituko zela, hola bilakatuko ah, zela? Txat, txat, txat, txat, txat, txat, txat, txat, txat, mundu ginden, bagina beste eta erran eh, entzienako hamar bat ordinagailuk egin duzi bilegun, eta logiziel ba egiteko, eta uf, bon, lehenik argingua goa eginen dira, eta gehu ikusiko dira. bon, entzina juitez, denboak, eta jentik, jentek ekaidi eben abiastartzen, eta hori egin obra, zer obra hori garrienak, gaztelik, holako monumentu historikoak hunkitzen dielaik, edo... Bai, bon, hulianeko, hulianeko kaipatzeko, eta... Bon, uh, Maureko gaztelien nulaz hor la urte ginean, Geo heben zantrobein hartzen diat, eh, heben izierrik eksperientzia duken ginean, geho kenteago horrok bat, eh, elizaldia hor uh, gamartan, kenteago hor projeteli bat uh, lagunek askun uh, TDF entako egin gintian bat, uh, mentaue hantxe uh, getarin, uh, ala, eta azpi baretik, uh, igaitez hantxe pik du midi du bigor hane izan lan heli baten egiten TDF entako, uh, jalari Xantie do lankie berrez hieli bat eta, eh, eta aldikali ikasi diagi. Eta ikentiagi eh, bai arkitekta hoitan eta eh, aholkula ihunak eta sinhestu ikendienak gu enpresan zaren eta bazitean enpreseli bat, aizak gube no hobeki uh, antolatu ikzienak eta bena, ikentiagi ikendiena eta berde moan eta kutsatu eta hor, zahar berri hortan. Uste diat, eh, bildu dugun amini bat, rebetar zun tipi bat, eta geho eh, ez baizik eh, egiteko, baina bai aholku emaiteko e, eta hor beti hori izan dugu emamian ikusten presan informatikaena ipatu duen, mena beste kanbiamen izan diei lan hortan uh, hasi izanetik uh, eginko egin Ah, ba, ni hasi nizalaik. Ez ginean eta teleskopikaik, ez ginean manituik hori eskiz egiten gintian. Geo, Huenak ez zitia bat eberrak, eta hama bostuen eta ikan gila egon gu, hori eta haimetzutan gutuk, hasu eta geho, opeak egiten gintian, zeren eta aizukor, aitaikina egin delaik, eta morrizekin uh, eh, eh, aizuko laguntzea, eta egiten hin, wala, eh, izolanak zitean, edo afein deitzen gintien, esi baina uh, hola biatuketek, uh, kamio soik, edo ziment kamiok edo, edo molu kamiok, deskargatzen gintian esku dago. Etxean, oai, teleskopika, badia, ala, epatu diat lautan hoita bedeatzin, uh, eta nulaz ez, beharre, zerren eta eh, ofizio gogoratutuk, eta sustut zahar berri gitzena izalaik, hor guano gogorago, eta eh, hor batutuk uh, eh, meharre uh, uh, egin uh, egin tubi manean uh, edo leheneko maneetaik. Bena, en, beste, beste perioda bat zean zentia uh, gogohunez aizian, Txateraiten, oaikuk ez zela gogo hunezai, bena beste Eh, beste helbideli bat bat agian, ez duk bate behar gizartia, ez duk bate behar komunikazione, eh, ez duk behar teknikak, ez duk eta info, ez duk eta guai bezalako etxean, guai bezalako gitzen, eta geho uh, eh, kantuko lan agintian, eba, muskili urdin jarruan agintian, eta ordein hor, uh, eba, uh, isi bat goizan askaiten hintzan, egotan bazkaiten, arrestitan, arrestizkaia bahina, iaiten hintzan eta karrik etxetan, eta gero bontzo bitaliz, eh, bera, tenoi ere hinkase baitan, ez bortxaze, eh, bera, eh, beste maneaz, beste izentetak zuen batzian. Bon, hor, entreprisa ustiaz gain, oda ze e bai ustean duk Bai, bon, gero batek eta federazioan du bati man, batek, bon, ega izan dena, bat odaz eta oiko bat du gaztea da bat ordena, uh, enpresan uh, dien bezala egan diat, uh, eh, ola, laguntza txipi baten beharra bali mara numait, ola, haute txi edo olako, ezko hor badiatuan urte, urte pare bat egiteko, baina bon, ola, hor, nahi bada, uste diat, um, elkarte mundin, uh, ene aberastarzuna tzamaitenin, bai, uh, bai musikain egunin, bai biltsokun, bai sibeoko txapelguan, bai elkarte lana izi guztuko ikendiat. Sibeoko botzako abiatzin, ikastolako sohutan abiatu gintila iklanak, e, eh, hola, eta bon, gaiten diat. Eta guai le denbo habo ikena nuk eh, elkarte lanetan aitzeko, zer duk uh, eh, ikusik hor hi erretreta hasteko? diat berroita hamar urtez, hitzordu eta planning egiten, eta erretretako edo nesahar intako, ez teatzi zordu mikoik harteko. Ados, hori eta badek um, eramalatiz egiten dina karpediem, uh, eh, jarrezak eguna, be, ginen dia karpediem eta nopait uh, eh, ba, balimadu pada juiteko juenek. Uh, galtegitan dutan gaiza, Duk, bon, Kristina Junikoai, bena, bon, uh, mentxandia, bena, Duk, uh, eh, osagarri eta gozatzia mementu hain. Simpleki hoen e, handien izan den. Zena iduk didu eta joan ahortetuk, oain txuziekin, behen saili nahi enpresa uh, langilekara hartzen die, uh, eh, zebe hartu tabu. Uh, hola. Justo ki azken galtuan ahinean hoi, uh, hi entrepreza usten duk uh, bi uh, eh, langiler. nula da hoi, uh, nini bat bakik zerbait sortzen duk alaik, hola usten duk alaik, beti gaitz duk edo. Nula sanitzen iz... Uh... Nik abokun konparatzen biak horrika batei, hor berriz elkar edo elkarte lana. eta korrika batetan egiten duk kilometrua, eta txotxi gaiten duk. Eta jundan inin hala hurren. Hala, ene helbuia duk. Besteik ez. Ich weiß gar nicht. Nicht sicher.